для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноныя слухачы, прапануем ваш увазе старонкі рамана Івана Меліжа «Людзі на балоце». Выканаўца артыстка Ліка Пташук. Калі Ганна ехала па вуліцы, хоць старалася не глядзець у цемры, але ж краем вока заўважыла. На Васілёвым двары ціха і пуста. І хоць не ўбачыла нікога, хоць госці радасна на ўвесь свет галёкалі, але штосьці кальнула ўсё ж яе сэрца, як пры паглядзе на яго браціка, нешта вінаватае, и живое. Ад гэтага усю дарогу амаль не адчула, не прыкмячала нічога. Толькі і запомнілася, як ужо на карчовым двары мусіць прытка зляцеўшы з воза, цётка сарока паслізнулась і упала ў гразь, але не разгубілася, борстка ускочыла і п'яна заверашчала. А выходзь свякруха губата, Прыехала нявестка багата. Свякруха і свёкр, які ўжо стаялі на ганку, добра відны ў святле, што падала з хаты, запелі на перабой. А заходзьце, заходзьце, людзі добрыя, нявестачка моя, под нашу страху, коли ласка, заходьте. Глушачиха угледзелася на парозе ў Ганну і па-мацярынску яе пацалавала. Тады п'яная расчуленая мачыха прыліпла да гаспадыні. Ой, свацечка, бо моя рыбачка ж ты моя! Ледь Ганна, окруженная гомоном и тлумом, ступила у теперешнюю свою домовку, виноватость перед Василем одразу пропала. Ганна раптом почула себе дивно неупевнена, не смелой, и шла за стярогой, поглядывала неспокойно, быцем боялась неприемной нечаканности. Сдавалася, не бы ступила накладку, якую ей неведомо, як прайсці. Усё было тут такое непадобнае на яе родны кут. І роўная ганарлівая печ, і далікатныя з хітра выразанымі спінкамі пафарбаваныя канапы, і холодная карціна за шклом зялёнымі гарамі і жоўтымі цэрквамі, і дзіўны пах – нейкі цеплаваты і душны, што прабіваўся нават праз пах смажэнняў. Яна ўжо бачыла гэты пакой некалькі разоў, прыходзіла калі наймацца рабіць, калі прыносіла мяшкоў з-пад пазычанага жыта. І кожны раз чула яна гэты цеплаваты пах. Кожны раз брала яе тут, нясмеласць, гняло неяк і хацелася хутчэй выбрацца на вуліцу на волю. А можа, у гэтым вінаваты былі толькі непрыемныя згадкі, але і цяпер хоць яна ўступала сюды гаспадыней, але нясмеласць і даўкасць зноў дзіўна агарнулі яе. Ганна заўважыла, што і другія з яе рукі, хто ўваходзіў у хату, таксама прыціхалі, хутка хрысціліся на абразы. Заходзьце, заходзьце, людзі добрыя, жвава тупаў трос сухой галоўкай стары глушак. Світы о тут павесіць можна на кручкі ці от на лаўку кладзіце. А о каля печкі на палаце можна памагала глушачыха. Кладзіце, кладзіце. Не тапчыцеся, як у гасцях, казаў стары глушак. Туды бок сталам, адразу заходзьце, садзіцеся, ўсё даўно гатова. Ну, ідзіце. Аге, заходзьце, садзіцеся, дзе каму лепей, дзе каму спадобней, падтрымлівала старога глушака жонка. Але людзі не ішлі. Тапталіся каля дзвярэй, каля сцяны, як бы чакалі яшчэ нейкай каманды ці прыкладу якой-небудзь адважнай галавы. «Ну, садзіцеся, пакуль просяць!» выступіў раптам незаўважаны спачатку агульным тлуме дубадзел, што стаяў каля акна на вуліцу. Ён стаяў, раскарачыўшы цыркулем тонкія ногі, дробны, гарбаносы, у вайсковай гімнастёрцы акінуў мутнымі вачыма гасцей і як у прэзідуум упэўнена пайшоў за стол. Усе моўчкі сачылі за ім. Начальства, дубадзел. А то, мабуць, гарэлка ўжо ўсохла. Адразу весела падтрымаў яго Яўхім. Ну, у чаго стала, як усё адно ў гасцях? Зарагатаў ён, штурхнуў пад локаць лганну. Праўда ж, будзьце вось усе як дома, запела глушачыха. О, глядзіце, як Андрейко! Кіўнула яна на крываротага. Словам, бярыце прыклад з уласці, кінуў стары глушак. Ідзіце, бо сваток і сваццечка, ідзіце да дзетак сваіх. Ой, авечка да ягнята, корачка да куранят, уставіла п'яная тётка сарока. Мачыха і ганін бацька паслухмяна палезлі за стол, за якім ужо лоткаваліся ў куце побач з крываротам, Яўхім і Ганна. Правёўшы іх крыху нібы пад вартай, пасадзіўшы сароку і пракопа, стары глушак вострым каршунячым позіркам глянуў на іншых. Людзі ўжо не тапталіся каля дзвярэй, разыходзіліся і разбіраліся па лаўках, садзіліся за столку. Ганна сядзела на покуце ўсё з той жа нясмеласцю і асцярожнасцю, якія не ападалі зусім і не адступаліся, сядзела амаль не варушачыся, нерухомая і прамая, як бы скамянеўшы, глядзела перад сабой. І так жа нерухома ляжалі на каленях яе рукі ад няёмкай лішняй прамой нацятай паставы, ад нерухомасці чулася ёй у целе стома, але яна цярпела, трымалася так, як вучылі яе, як трэба было трымацца у гасцях. І тут у чужой хаце, у гэтай чужой дзяржаве, дзе цараваў строгі глушак, Нейк асабліва адчувалася, непарушная ўлада звычаяў і законаў. Дзіўна, якія ўсе тут былі таксама нейкія ціхія, паважныя, Не толькі не крычалі, але амаль што не гаварылі голасна, перашэптваліся ці найбольш маўчалі. Адзін дубадзел трымаўся вольна, адваліўшыся на спінку канапы, засунуўшы руки ў кішэню штаноў, аглядываў Ганну такім позіркам, што ёй стала няёмка. Яна была рада, калі ён адвярнуўся і паблукаў вачыма па гасцях. Но, ну, а ты глушак, не промах, прамовіў раптам дубадзел, не пазіраючы на яўхіма. А дзеўка твая з перцам? Хто? Мая? С перцам угадаў. Ганна пачула Яўхімах смех. О, вока ў цябе! З аднаго пагляду заўважыў. Угледзеў, адказаў дубадзел. Як зірну на вылёт бачу. Што? Да чаго? Гаворка на гэтым перарвалася, бо падышоў Яўхімаў бацька. З пляшкою стаў наліваць гарэлку маладым. Пасля Ганны глушак намерыўся напоўніць шклянку дубадзелу, але той узяўся за шпляшку, паглядзеў на фабрычную наклейку і помошчыўся. А ты што это мне, бацька, этую гарадскую даеш? Як усё адно інтэлігенту, упаўнаважанаму якому. Ён чуў, што ўсе сочаць за ім і ўжо гаварыў нібы ні аднаму глушаку. Ты мне давай свойскай, нашай коранёўскага вырубу. Просты мне, як усяму народу. І дубадзел павёў вачыма па людзях, як бы чакаў адабрэння. За сталамі шумелі прыхільна, нашай яму наліце кустоўкі куранёўскай. Свой чалавек гэта па-простаму. Дубадзел улучыў момант, калі шум заціх і крыкнуў асцярожнаму глушаку, які стаяў і вагаўся. Ну не бойся, шабету не перакажу. Грымнуў рогат, і Яўхім сказаў са смехам: « Ну давайте, тато нашай, не бойцеся. Чуліш, кажа, што не перадасць у міліцыю. Яшчэ да таго, як глушак управіўся наліць усім, дубадзел падняўся, абцягнуў ім насцёрку пад поясам, важна пакашляў у кулак. Яўхім крыкнуў: «Тихо! Улада хоча гаварыць. Хоць адразу стала ціха, дубадзел не спяшаўся гаварыць. Грамадзяне, жыхары сяла курані заявіў дубадзел, вытрымаўшы належную паузу. На данным этапе, калі мы сабраліся тут у дзядзькі глушака і сядзім за сталом, а таксама тут сядзяць маладыя, которые уступаюць тым самаму сумесную жызнь, Яўхім глушак і яго нявеста, ну, цяпер ужо можна сказаць яго законная жонка. Хоць яны і вянчаліся ў царкве, Они рэгістроўваліся ў сельсавеце, як гэта раіць савецкая ўлада і бальшавіцкая партія усім свядомым элементам. На данным этапе савецкая ўлада і партія прызывае ўсіх сялян, которые сваім мазалём робяць на зямлі арганізоўвацца ў кааператывы, таксама которые могуць і ў камуну, ну кеп значыць абагульніць, усё разам. І зямлю, і коней, і курэй, і ўсё іншае. Ну, як у вадавічах. А тых, хто яшчэ не ўступіў і чэсна робіць на сваёй зямлі сам, савецкая ўласці партія прызывае так рабіць і далей, і сплачваць точна ў тэрмін падатак і не чакаць, як каторыя напамінання і пенны выказаўшы гэтую сваю дэкларацыю, якую госці слухалі, хто спачцівая, хто з цярплівай увагай, дубадзел момант перадыхнуў і вярнуўся зноў да маладых. А таму ад імя алешніцкага сельсавета юрвіцкай воласці жадаю нашым маладым глушаку яўхіму і яго нявесці, а цяпер жонцы глушак ганні, кеб былі здаровыя, кеб жылі дружно, у дастатку, як належыць па савецкаму закону. Ён хацеў яшчэ штосьці сказаць, але думка мусіць яму не далася. І ён раптам крыкнуў толькі адно, ну адным словам горка. За сталамі ахвотна закрычалі ўслед за ім, і Ганна зварухнулася і паслухмяна ўстала. Ну, кеп жылося, кеп вялося! не прамінула ўставіць цётка сарока. Старому глушаку і прамову, у якой былі непрыемны, асабліва ў такі дзень напамінкі пра падатак, ды да пра камуну і тое, што чужы чалавек у лес паламаў законны парадак вяселля за сталом, адпіхнуў яго гаспадара ў бок, не спадабалася старому глушаку, але ён прымусіў сябе змаўчаць. І нават, выглядам не паказаць свайго незадавальнення. Разважыўшы так, глушак нават падышоў да кутка, дзе сядзеў дубадзел і пахваліў: « О, разумны ты чалавек, Андрейка! Як сказаў, аж заслухацца было можна. Чысто Калінін. Ну, Калінін далёка, а наш, во, блізко, адгукнулася тётка Сарока, цягнучыся чаркай да дубадзела. Калінін хоць далёка, да і галава, над усім народам галава усесаюзны староста. Ну і ты, Андрейка, наша галава, сказала тётка Сарока, усім галавам галава. Дубадзел не стаў спрачацца і мутным важным позіркам прайшоў па тварах гасцей і запыніўся на ганне. Глушак падліў яму шклянку і сказаў да ўсіх: « Тут сядзіць у гасцях наша савецкая ўлада. Андрейка, таварыш дубадзел, наш алешніцкі, Калінін, дыкі б ён быў жывы і здаровы. Глушак ужо ўзяў да губ шклянку, ужо госці зашумелі, кеп ты быў жывы і здаровы. Калі дубадзел ускочыў і крыкнуў: Няхай жыве змычка горада з сялом. Пад гулы крыкі адабрэння ён уліў у сябе поўную шклянку самагонкі паставіў шклянку да гары, нібы паказваючы, як трэба піць за такую вялікую справу да кропелькі. Дубадзел не паморшчыўся і адразу стаў закусваць і павёў на ганну задаволеным ганарлівым позіркам. Дубадзел быў нецвярозы. Яшчэ заходзячы за стол, а цяпер бачыла Ганна, хмель разбіраў яго больш і больш, і яго п'яныя позіркі выклікалі ў яе едоту. Ёй так было тут нявольна, нялёгка, а вось гэтыя позіркі дубадзела дадавалі ёй няёмкасці. Добра яшчэ было, што хоць сядзеў ён не побач, а за яўхімам. Але неўзабаве дубадзел з п'янай адкрытасцю сказаў Яўхіму, каб Ганна села між іх. Не аднаму табе сядзець з ёй, сказаў дубадзел. А мне што? Няхай і каля цябе пасядзіць. І Яўхім зарагатаў: « Я не раўнівы! І загадаў Ганне: « Перасядь сюды! Ганна не адразу паслухалася. Думала спачатку, што Яўхім не будзе яе прымушаць, зменіць усё на жарт. Але Яўхім маўчаў, і ў маўчанні яго чулася ўпартасць, злосць на яе непаслушэнства. Ён не збіраўся мяняць загад. Ён чакаў. І яна перасела. Гэта ж была не свая хата і невольная воля. Чаго не хацела перасаджвацца? спытаў Яўхім, калі Ганна села побач. А вам это так важно знаць? А вы бабы любіце, кеб мужчына красивы быў. А вы не любите красивых жанок? А таго не знаеце, што скалечыла мяне так за савецкую ўладу. Паляк шаблі ўдарыў пад горадам Баранавічы, сказаў дубадзел ясно. Ну, чалавек кроў праліваў за савецкую ўладу, сказаў Яўхім. Правільна, глушак, адказаў яму дубадзел. І дубадзел памкнуўся да Яўхіма, задаволена і моцна ляпнуў яго. А Ганна, як магла адхілілася ад пляча, што ткнулася ёй у самыя грудзі і ледзь прамаўчала. Стары глушак падліў гарэлкі зноў, і яўхім з дубадзелам чокнуліся. Тады старшыня павярнуўся са шклянкай да Ганны і прымусіў яе ўзяць чарку. Трэба піць заўважыў дубадзел, што Ганна ставіць чарку на стол амаль некранутую. Но «Ну, я выпіла, сколькі хацела. А трэба ўсю, зноў сказал дубадзел, На калі я не хочу, а ўсё адно. Госцю гадзіць трэба, не адставаў начальнік. А ведаеце, усім не нагодзіся. Гасцей унь сколькі, а я адна. Ён адзін, раптам заўпарціўся Яўхім. Ён такі адзін у нас, герой і начальство, яму вось трэба гадзіць. Ну, можа, і адзін? Дак хай п'е сабе адзін, адказала Ганна. А я не хачу піць сам з сабою. — сказаў дубадзел. «Дык выпіце з тёткай сарокай, яна будзе рада». «А ён хоча з табою», — гарачыўся Яўхім. «Ну, тады, калі яму так хочацца, няхай пацерпіць». «Да другога разу», — адказала Ганна. За сталамі ўсе прыціхлі, якія не былі п'яныя, а пачулі — наскочыла коса на камень. Яшчэ не згулялі вяселля, ўжо шчапіліся. І так шчапіліся, што відаць, і адзін не саступіць, і другая не паддасца. Глядзі, як набычыўся Яўхім, яму і цвярозаму слова папярок не кажы, а цяпер п'яны, як рысь той. А яна ж, белае белае зрабілася толькі вочы агнём гараць і раптам я ўхім прасіпеў а ну выпі не буду цвёрда адказала яму ганна і па тым як сказала чулася што не перад чым і не перад кім яна не пераменіцца Дубадзел сам паспрабаваў уціхаміраць Яўхіма. Ну, не хоча, няхай. Вып'ем у двух, Яўхімко. Ён сунуўся са шклянкай да Яўхіма, але той адвёў яго руку. І яна вып'е. Яна жонка мне. Не буду. Рганна раптам ускочыла, адкінулася са стала. Адразу ўзнялася мітусня, адны абкружылі Ганну, другія бачылі, як яна рвалася з хатай, суцяшалі, супакоівалі яе. Другія трымалі, угаворвалі Яўхіма. Волі багата бярэ сабе, крычаў Яўхім. Слухаць нічога, нікога не хочаш, падумаеш, паненка. Не буду я тут. Не хочу, не слухала жаночых угавораў Ганна. Я дадому зараз пайду, пусціце. Дадому, дадому ціха ты ціхо Аначка лагодна сказала мачыха ён п'яны п'яны выпіў ну хмель у галаву пайшоў ну замуціўся п'яны чалавек чаго толькі не нагаворыць ціхо ціхо ганачка выпіў ён сама ж бачыш працвярэзяцца сам будзе не радай памагала ёй свякруха не я дадому пайду дадому хочу тато хадземце дадому Ціха ты, ціха ганачка, супакойся. Не ўбівай сабе ў галаву, чаго не трэба, усё ж будзе добра, добра будзе павер. Мачаха зірнула наганенага бацьку, які стаяў побач, гатовы любую хвіліну на падмогу дачце. Адыдзі, кажу, адыдзі, без цябе разбяромся. Стары ты, супакойся. Супакойся, ганачка, ціхенько, ціхенько стой. Усё ж добра будзе. Не, я не хочу тут заставаться. Я дадому хочу, казала Ганна. А вот, водички, водички выпей холодной, тем уже у сенца пойдем, остынешь, ходем, Ганночка, рыбко. Калі вялі Ганну ў сенцы, мачыха працягвала супакойваць. Ты яшчэ не такое пабачыш за мужам. О, усякая будзе пажыўшы. Маладых супакоілі, прымірылі, пасадзілі. Яны селі зноў разам і рэшта вечару дагулялі як трэба по закону. І толькі калі госці разышліся і маладыя засталіся адны ў прыціхлай чыстай палавіне, перад шырокім купленым к вяселлю ў юравічых жалезным глошкам, я ўхім нагадаў спрэчку, але без злосці і згаворліва. Ганна маўчала ў адказ. Ой у лузе, у лузе. шэрая Сябры выслухалі старонкі рамана Івана Мележа, людзі на балоце. Выканаўца, артыстка, лікапташук.